Я знайду в тій клятій фортеці хоч одну живу душу. І подався вузенькою вулицею, якою виливав чорний дим. Зазирав у бійниці, заходив у будинки, скрадався темними коридорами і збігав східцями донизу, де віяло холодом і вогкістю з глибоких підвалів. Але скрізь була пустка. Усі, хто дихав і мав серце, воїни нещадно поклали своїми гострими мечами і списами. Годі шукати. Та кровожерливий бог війни вимагав жертви. Тому й не міг Ольг заспокоїтись, пильно видивлявся навкруги, готовий будь-якої миті кинутись навздогінці. І все ж таки запримітив угледів серед диму постать, яка лише майнула в проймі дверей. Це був юнак у білій сорочці, на якій кривавилась велика пляма. Помітивши погоню, він кинувся навтюки, накульгуючи на ліву ногу і залишаючи після себе великі краплі крові. Ольга легко настигав його, уже й замірився мечем, але той, якимсь дивом майже по гладенькій стіні, видерся на дах будівлі. Стояв з краєчку очманілий від страху стежу за молодим варягом, який підстрибував і красав мечем по стіні, вимурованій з великих брил. Юнак на очах знесилювався. Потім зненацька скрикнув тоненько, жалібно, простягнув руки, благаючи про пощаду. Та це тільки розпалило гнів Ольга. Проте дістати ворога ніяк не вдавалось. Тоді якийсь воїн, що проходив повз них, майже не цілячись, пустив стрілу. Скрик на даху урвався. Юнак, кілька разів хитнувшись, упав на бруківку. Ольф підійшов до тіла, вмочив вістря меча в струмок червоної крові, повернувся і подався до брами. У тій місцевості годі було шукати бодай клаптя землі, щоб на узвищі викопати мечами могилу своєму ярлові скрізь куди не кинь, оком, скелі, брили, валуни, мов руїни величезного, змертвілого міста. Певне, якісь велетні в давнину збудували його, а потім виявили непослух богам, тому ті в нестримному гніві розкидали будівлі, вихлюпнули ставки і висушили ріки. Тепер тут нічого не росте, тільки камінь, з якого можна зводити фортеці. Але віднині люди більше тут не селитимуться, бо варяги все зруйнують та й винищать, залишивши по собі страх. Воїни зігнали всіх, хто ще залишився живим на цій землі, і змусили довбати скелю, а самі, розташувавшись навкруги, похмуро стежили за тим, як полонені швидко та вміло трощили камінь. І чого вони так поспішали? Хіба не віщувало їм серце, що невдовзі їх позбавлять життя? А може, тому й поспішали, щоб покінчити страхом очікування чи заглушити його безнастанним вигупуванням молота? Потім, коли могила була готова, дядько Олаф зістрибнув у неї по-хазяйськи оглянув, тупошучи величезними чоботиськами по дну, обстукуючи стіни руків'ям меча. Вдоволено кивав великою кучматою головою, ще й процмокував, ніби готувалось не місце для поховання рідного брата, ну а мав відбутися ось тут, у цій тісній заглибині, бенкет переможців. Він і відбувся, тільки кривавий. Олаф Січовик, коли його брат ліг у могилу, звелів хрипко. Помсти, помсти всім ворогам. Варяги кинулись рубати полонених, які лементували, падали навколішки, благаючи пощади, намагались схоронитись між камінням, та нікому не вдалося порятуватися від гострих мечів досвідчених воїнів. Тепер було кому штовхати човен варязького вождя підземним морем у царство мертвих.